Hara, gaurkoan eh, pilota eta rugbia izanen dugu aipagai eta menturaz ere eh, joko bat eginen dugu eh, istantian eh, pilotarako bisartze irabazteko, beraz adi egon entzuleak badakizu ezuek parte hartzen zuela. Deituz telefono 0 bos, bos behatzi, bos behatzi, oitamak 0 bat pilotarekin hasiko gira eta pilota aipatzean aipatuko dugu, aipatuko dugu Frantziako Federakuntza zonbait gogo eta ari baita ere maiten eta hortarako gurekin dugu Eduard, eskutaria, txaldeon, Eduard? Bai, zuri eta entzuli guziek. Ara, mikroa piztua menturaz hobeki. Ah, txaldeon, zuri eta entzuli guziek. Hara, oaikoan, eh, bai. Eta horrekin hasiko gira, baina bigarren partean eh, izanen dugu eh, errukbia aipatzeko, zenta errukbiaren aktualitatea senpere aldean dugu, senpera da Euskal Talde Bekerra pixka bate bidean dena, finala dute helduen igandian, eta horren aipatzeko ere senpereko arduradun bat Jean-Michel Olivan, atxaldeon Jean-Michel. Atxaldeon zure eta entzure usieri. Ara, zurekin errukbia aipatuko dugu, eta ez bakarrik zenta senpereko arduraduna zira, baina baita ere Charles Olivonen eh, aita, bai ari dena, eta baita ere, uh, senpereko kapiteinaren aita, Alexander Olivonen aita, beraz, eh, hori ez da zere bihitz e, eginen ditugu, beraz, ondoko minutetan... Hara, egan bezala, pilotarekin hasten gira, eduak eskutari, beraz, eh, be, egana, dugu, gogo eta zonbait, eh, ari zireztela ere Frantziako federakuntzan, nik uste eskuskako modalitatearen dako, pixka bat, eh, ara, pixka bat plantatzeko gaia, pixka bat gehiago egiten alduzu, eduak? Bai, egia da, joan den hastean eh, bi aldiz, honetan aldi bat, eh, bildu gira federazionian, eh, bildu da ere ero, galdin dugu ere Jean-Michel Garreier Eskolegiko Ligako presidenta eta P.O.B. Aztegi Eskurskako ardurari ere egitia. Beraz, norbaitek ukandu, ez dut eganen hor, mena norbaitek ukandu ideia bat, beraz, er, ertzela eskuskako xapego horiek posinat aldatu, Horai tio, bon, uh, denek badakite, xapelgoa bururatuta, berizik eskolegiko xapelgoa bururatuta, uh, eh, biaren ele maileko unar biak jausten dira eta usten dute likia biaren maileko xapelduneri. Hora, hor, alizira trinketaz? Uh, eh, ez, modalitate guzitan, eta hola, hola da. Eta gure ideia da, beste zerbait egitea, eta beriziki egitea behanturaz uh, egiten uh, albada. Uh, beraz, uh, sasoi demoran, uh, sasoi demoran, beraz, egitea kamia hemen horiek. Ara, hori da gure ideia eta bon, e, lehenik behar du eskuerlegiko ligak uh, e, lauza hori egin, e, behar da hasi, eta guk uh, federazionian segida bat eginen dugu, eta bada ideia bat ere, mena ah, egun ez dut e, biziki hori esalatuko, zeren beraz baita berezkoen arduradumat, senpertara, eh, paeskala gotzagene, bai. ara, eta beraz, huere uh, aida eta batzutan, beraz uh, berezkoekin ere zerbait egin uh, goiti zerbait egin eta zenako bez amateurekin ena egun ez duri guziak esalatuko lan hori guzia hasia dugu eh, segituko da eta helduen behar berdugu trenkatu eh, trenkatu biztan eskualeriko ligak bere partetik eta bere eskualeriko batasunekin eh, berko bildu erran zer nenduen eta hara, mementuan hortan gira ez dut gehiago ikoik erreiten bena, bona, bezaz kamen bat eta ikustia gazte horik eh, heldu goi meiderat, uh, eh, orai hartio uh, eh, posiniat oartzen izasteko, salbu aukten, salbu aukten, egada da, xapelgoa oso inez, eta eskolegiko xapelgoa oso inez, oartzen izalaike, bon, uh, badirela, gazte handan bat, lehen mailean, helduko direnak finalerdietat, heldia direnak finalerdietat, eta hori plaza egiten du, zeren uh, geruak, gaztena ah, gaz, ah, adineko horiek hor dira, eta beren tokia bali madute, <laughs> beraz eh, irabazia dute. Bena halaike, bego xantza gazteri. Hora, Eduar, pixka eh, barnatuko dugu, alera ideia hori, lehenik, bakarrik eskuskaren dako dago eta hori? Mai, guk, eh, bo, ni eskuska sarturatzen zeniz iz tresenetan suhugik sartuko, eh? Ba, maluski gada tresenetan ere soiten dugulaik, entzuten ditugulaik azuma ibilkura, Bon, e, miniten du, ikustea hemen da zaun, etxemblu dut, udauntan, ustaitzek, e, kapituarrik ez du neore engeiatu uh, e, errebotian. Errebotian, ah, bai, joko, garbi, joko garbiari mandute lehentasuna. Ez zuten, bon. ez zuten atxamaiten ere? Eh? E, Iga da, mena, joan den urtean soinez, mail guzietan mazusten uh, e, taldeak. Eta hori, posia miniten dat, eta e, jakinez, luzeko joko hori, bon, ez dut gano dela, mena, bon, aleke, aniz, uh, aniz uh, gagar galdu du, eh, galdu aniz, domai egia da, ze, eta ara, etxemplu bat, amena, bon, eh, hola da, eh, hola da, eta doma da, eh, a, beste trexenetan ere, badela, haraiko galtze bat, menturaz gazte horiek rubira joiten dira, eh, ez dakit, eh, <laughs> ez dut hori gango, bena, bon, demoran ere bazen rubia, eh, eta, bon, hola da, egia da, hor, posinat, pilotak galtzen duela, eta behar dugu, beste bulta bat eman, entxatu hasteko zerbaiten egitea, pilotaren atxikitzeko eskualerian. menturaz ere, eramaiten alko duzue, beste, beste modalitatea etara? Eh, ba, hori beste da, beraz norbait eta iberda hasi, eskuskartik hasten gira, ikusiko beraz eh, beste modalitatea kasi dienez, ero egiten alko dienez, ez dakit, eh, bon, egia da, bon, Haundia da pilota, eh, ez da bakarik eskualerian, ez, eh, ba, eh, beste batasun guzitan bada, beste liga guzitan bada, eskualerian meriziki pilota laguzkoak ari gira, eh? biak nuan ero landesetan eto hango, behan gomarkizkin ari dira, bon, hamaduzte duzte egizku gutio menturaz, bena, bon, egada, badela halaike gibelatzen bat pilota lagutsakeakin. Hmm. Jean-Michel Oliva, onzurekin errubia ipatuko dugu, istante, senpereko rubia, senpere ez dira ribilariak bakrik, pilotariak ere, seiten duzu pilota bat? Ba, ardura, uh, noiztenka, hasti eh, asti autelaik, ez dut doai uh, eh, laumat <laughs> jandetan uh, okupatu aniz, senperiko ekipaz okupatzen aniz, eta nahin botiko baita ibeita, eta jokolari yoko, eta gero beste semia baut eta baionan, haren ikusteate joaiten iz, aldutelaik, eta gero demora guti guti ut, ahund guti ut, eta pilota joaiteko. Ba, Me gostuko hau zu? Me gostuko hau, bai. ba, gostuko hau, bon, gu eh, ez guk senperen eh, eh, pilotan denak pilotan hasiagia eta gero bai, bai, bai, eh, tipitan, eh, tipitan eta gero, gero pasatu ginen gu ribirat menan eh, astapenian denak pilotan hasiagia gu senperen eta maite du senperen eh, pilota ardura. Hmm, da beti eh, pilotari onak, rubilari onak eh, bilakatzen direla eh, asteko. Eduar, eskutari berriz zuen gogoetara behaz eskuskaren nako biskaban nahi duzu agamolatu, hor, mementu untan, berean, eh, mementu untan berean, astapenean zizte, nok parte hartzen du gogo eta horietan. Federakuntza, makerik? Ez, ostean erranduta bezala beraz, eh, ligak ere, berdu bere lana egin, eh, berda, liga, eskoleriko ligatik bere, berdu lana handia egin, eh, erra merda, bon, federakuntzan zer gertatzen da. Lehenik, eskoleriko eta landesetako uh, beraz, eh, xapelketak egiten dira. Hori dute lanik haundina egiten. Eh? Bi hilaite segurik eh, badira mhm. xapelketak bai. right. ligan eman dezaun, eta eh, frantziakoak ditu hartzen maiten atxikitzen sortzi pare hoberenak, eta biga landesetaik hori baitira bakarikari eskuska, uh, eh, frantzeko xapelgoko xapelgoa laburra da, fite da, eta gainerat uh, eh, galdiak da, ordean, uh, fite egina da, behar du eskoleriko ligak beste zerbait antolatu, eta beraz, uh, eta horik egin, eta beraz, uh, zahi, erako barraza horik pundian. Gero, federazioneak ere, badu bere ideia bat, badu bere ideia bat, beti uh, kanpurak eta ero barraza horikin. Beraz, erripekatzen dut, ez dut egun, ez da, jauz eginik, lanian berezkoen arduraduma bada, bon, ez dut hain eki hartu nahi, eh, eh, seugaz egin buhurian, izanen da. Eh, uda untan utziko du posinat baztegerat, menturazo bil, beste antzatzeko, eta helduan buhurian trengatea izanen da, eh, ba gauzarik. Batasunetan edo aipatu izan da, Janik? Eh, ez, batasun, presaski hori dut reiten, eskoleriko ligak berditu batasunak bildu, elgarretatu, aipatu, deliberatu, Eta, bon, ba, agian deliberatea izanen da, eta agian ongenera joiten da, joanen da, hori dut espero. Dilamak bat urte guaiko modetaritate hau hasi zelaik, baziren bi pilotari jantzirenak bilkura hartan izan zelaik. Eta, uh, eh, entzunituen, biek, eh, ni, ni eh, eta kontranitzan. Ni bakarik eta ez dut batea algerik, kontranitzan. Nahi honen aitzineko demora mesala, izan ziten bakaiak. Erren baita, goguan bali bat dute entzulek, baziren, mutsu eta hilanda, biharren mailetik eh, sartu entzin eh, sartu entzin biskabat, eh, bat txekiago espikatuko nola nahi duzuen bilakatzia hori entzin nahi nuen galegin zendako zendako guai federakuntzak izan du ideia hori zerbait etzen martxan zerbait etzin duten gustukoa Merzen berritu, merza, zerbait berritu. Zendako, bon, ebe, abiaten nintzen egaiteat. <laughs> Bakatu. Bakatu. bi pilotari, bon, ez dut du izendatuko biztanda, egiten, ba, oitzak goiko izan, bi partida irazita, beti lehen mainian izan genituk. Ondo gurtian lehen mainian izan genituk. Askitu bi partida eztia. Ez dut uste hori ona den. Behar da, xantza eman gazter. Ona balima dira delako pilotari horiek, ona balina dira, benetuk etxiko dute. Mena, xantza eman dezaten gazter ere, Goiti jaitea, sasoi berian, sasoi berian egiten dut. Beraz, ziendako, oaiko sisteman, gaztek ez dute, ez dute parada goiti joiteko. Behar eskualeriko xapeldune finaliz izta izan, biare mailean, Heldon urtean, helduen urtean, lehen mailen hartzeko. Hai. Helduen urtean zegertatuko da. Behatzi amagiraite joanen dira. Zegertatzen alda. Eskuko min, kolpatze, Begontura ez zirariko, sasso eta merian, xantza bat duzu hartzeko, goi mailian. Mhm. Ordean, e, hori da xantza eman behar, eta guaiko modalitatean, e, pikatzen dut, eskualegiko xapel, ero, lehiek, batasunek onartzen badute, biherre mailetik abiatzuz, Partida guziak irabaziz, ba beste non notik, berezkoetarat ere jaiten aldira. Ideia hori da. Sasoin berian. Sasoin berian. Mena, errekik etzen dut, oioan, eniz itzen iz. Ezin duko nuke jakin alare... Ez dut egan egin jokoik, egira. Aizira gaiten hor, mailako pare bat, ez gazte izan ta ere, eh, bigarra mailako pare bat, igaiten aldela lehen mailara ba- urte berian, lehen mailako xapelketa egin, irazimenturaz, Ai. eta bi aldiz igantza berean. Bai, iten alda. Gure ideian hasteko. Gure ideian. Zuen momentu, momentu untako ideian. Uh, hori begia da. Ideia hori da. E, ba, izaitea bagajak eh, eh, izaitea bigarrenetik lehenera, hori ina izan da, lehen hori ja. zen, baina hori begia da, hori aipatzen da. da, zen eta gazte, nahi, ditugu gazte horiek ikusi iaiten. Mena, ez, da, ez dira bortxaz gazteak iaiten? Ez, mena, bon, xantza gehiago dute gaztek. Izaiten aldira, izaiten aldira uh, bi, ba, bi eh, adineko? Bizan da, eh, eman zauna egia behar. Eman zegoen egia behar, ah. eman egia behar, nahi gaur egun. Kinketian irazte madu, kentsan gainean irazte madu, ukan du xantza. Hala, berda xantza eman, kentsan gainean, ez paperetan. Kentsan gainean, kentsan gainean ikasten, ikusten, eta handa Eta handa irazten. E, horrek, ez du bortzaz gazter... Eh... Ez, ez, ez, ez, bate, mena, bon, xantza gehiago bada gaztenako, mena, e, adinekoak ere, heltzen aldira, den, denenako bortzaz aldia da. Gaztek berdin, berdin, beharko dute frogatu. Ara, hori bera. Hori bera. Eta menturaz ez tea, bo, bat horrei bai barnatuko dugu, beraz, e, zuen ideia da, e, izaitea bagazak, kanporaketak, bi mailatik, lehenera, eta bo, menturaz gero ere ja. lehenetik berezkotara, e, istantei istantea dugu, hori da, eta gauza bera, irugarrenetik, bigarrenera. Hori bera. Hori bera, hori da, gure ideia, bon, ideia da, jo, ara, lanien aizan agira, ez da fitxi trenkatuik, eh, lanien segitu, eta ikusiko. Alba, ideia atera baldin badan, nahi duegan jende batzu azteko gekin ados ah, direla. Ah, Bistanda, Dila zometi labete, eskoleriko ligan eh, urtean dan aski, eh, bildu dira, eta horrean kontratziren, elako izan ziten bagaia horiek. Bon. Zu, aspal, aspaldi bazira federazionean, uh, Eduard, eskutari, bon, joan jinekin, baina aspaldi bazira, eta justuki, denboran kambiatu zen hori, Zendako kamiatu zen? Ebe, diela mar bat urte, erriten dut, uh, e, nin makarik kontra, dako barri jaurien kentziaz, demorako de, barriten, behar gomentzen, zerbait kamiatu. Bon, ados, mena nintzen, mate ados, modne urtaz. Behar zen, sasoi bat, egon... Mena zendako intzen? Bai, behar gomentzen kamiatu. Arrazuin bat bat zitek? Ah, ez du, ez du gogoan, e, nien nintzen ados. <laughs> ez du xikaturek kompritzia, zendako, bon, intzen ados, nire, zaten urte bidean, behar egin, ekipa bat edo talde bat balima zen trenpian, hak mehensi zuen, gorago joitea eta gorago entxatzea sasoi berian. Hori zen, eh, hori beti ere ideia izan da, eta en, enintzen bakarra, mena bon, e, beste gizildu zira, mena bon, hola da. Behar segitu, ah, heldu zen eh, goguer. Eta formula beti bera, bi multxo, bi seiko ah, multxokin, eh, edo hori ez da... Eh, ez da hona zeitzik eta notara. Ideia hori da, lehen emiziko ideia hori da, dio ikusi behar da, Egutegian sartzen den, Buruzurukako xapelgoa ere hor da, eta, bon, ikusi behar da. Eta zien ustez, zer gira, zer ikariko du horrek, zer irazko zi horrekin? Be, bada gauza bat azteko segura, Xapelgo uh, albuzte hau dela. Bai, eta beste gauza bat ere, uh, berezko horiek ari dira sahartzen nahi dira, eta <laughs> hono, saharenak dira, amenturaz oberenak. Eh? beraz, <laughs> Eta behar dugu, beraz, odol berri bat eman. Eta nola odol berri hori eman. Uh, Aste honetan sei pilotari galdin dutze, iaitea goiti. Amatoretak. Kenduz, uh, amule, lagalde... Sei, sei pilotari Eta... Ono, atzo jinda, letraino bat, pilotari batek alditen du, berezko eta ratu ezin da, ezin da, ezin da ipatu hori, norten? Ez, ez, ez, ez, ez duta ipatuko, ez da ipatuko, ara, berda isilik egon. Eh, baina, xe pilotari, baina, eh, badaki, janik badakigu, beraz, ah. Palomez, Amule, Lagalde, eta zein da laugajena horiek. Elgar. Eta Elgar horiek janik eh, Ez, Lagalde eta Amule, gana zuten, zuztela munduko xapelguen beha egon, iaiteko. Bai, hori, hori deliberatia Munduko sapelguen ondotik, alain, ondotik, baina galdea inada. Hori, hori, hori, hori, hori, eh, hori deliberatia zen, dira joitea, bi horiek. Hara, onartua ere, beraz. Hori, onartia zen. Beraz, lauak, elduen urtean... Elgiak eta palomazek bai. galdin dute, de, deliberatu dugu eta bazen ere uh, eh, jamak lamur, hori ah. du, eta atzo da beste bat, uh, peio goiko txea, da, eh, atzo beraz, hara, eh, errepustia dute, berek, eta ukanen dute zomaitek, eta behar dugu, beraz, gelditu, molde hortaik, bai, galdineaz eta pasa eta ez pasa eta ez geldi, behar da gelditu, behar da kantxan gainean irazi, hmm. eta hori buruz abietegira, hara bakizu horrek ere eduak, bakizu bizikiuntza, uh, eh, buru hoste frango karri demoran, Badakit, badakit. Bagazobriek, eta badakigun eh, ondorioekin, eh? berezkoak oh. nola atera ziren eh, federakuntzatik, bon, beste, beste, etzen hori bakarrik, baziren beste parametro batzu, ere? Eh? Ba, ba, ziren, ez hori, problema, problema etzen hori, etzen hori bakarrik, beste problematzu bat ziren. Ba, horrek ere iten zuen, ala, ez ziren sobera ados berezkoak bagazobrieken. Gehienak. Gehienak, bena, zumit uh, jautsi izan ziren, Ez gotik eh, amatoketan. Eh, ez bon, eh? eh Gogoan dut, eh, bon, ni eh, hau unke izan nintzen, jena <laughs> eh, eh, beraz, eh, mena, bon, hola zen, mazen be, berezko, eta berziren hoietat jautsi eta berziren somait jautzi, Oaiera oai oai txokaten zuen sobera berezko bat eh, Ez, oita etan dira. Oita etan dira da, oita bi? Oita etan eta ara, xapeliketa ere kasik moldatia da, egiten aldut moldat diatela eldo nukteko, bena ez dut egan nola, eh, baita <laughs> behiz gehipikatzen dut, ardura duba bada, eta hoa kintzatuna. Eldo nukteko frantzeko xapelketa bai, moldatia da? Bai, ah, bestatia bai, da. Aintzina hartu zi, eh? Aintzina <laughs> hartu gudu, bi entxegoen ditugu aguntxakak. Proama ez duzu emaitatu aurtengoa? Eee... <laughs> Uste zu, anitzek emaitautu duten? Boa, ez dakit, ez dakit. E, aski da kantxetan eroitia, ikustea zoma jende zen, eta gainateko, eh? Ez da, uste zu, formularen gatik zela? ba, e, bizan da, dudai gabe. Dudai gabe? Dudai gabe. izan dira, Altazen, bego isartze, hoita amak sartze, hiru sartze. Eta zer ziren zure ustez pareak ez aski alainan. Arainan, ez da dudaik, eh? Zortzi ah. pare ezartzen dituzu, ez da zortzi, ez dira hamasei pilotari egin eh, on, hartzeko. Alta, alta proa mauri egina zen, preseski, uh, eh, peiola galde eta batxita ah, dukazu uh, atxikitzeko mundiala intzin, zenta zenta babakigu uh, behin berezkoetara pastura, pastuta ah. beraz ezin, dela, ezin dutela mundiala ezin dutela mundiala jokatu, eta bon, dukazu etzen hor, batetik, orte, beretako kasik egina zen proama etzen hor, eta peiola galdek atxikidu bere lekia, doz Ah, Peio Lajaldek, uh, eh, ikusiko duzu, Peio Lajaldek uh, eh, lehiaketak egientxetan uh, eh, ba, parte hartuko du. Ah, oui, bai, uta untan, uh, ikusi dut, bon. bizpeiro aldiz, uh, trempian da, eh? Ba, bon, bon, trempian da, eta deus ezteko horik. Arna ari da mementuan, igan dian da, eta kasik zehu da, finalian izanen dela. Eh, kasik zehu da, bon. Eh, ikusi, ba, ez, ez, ez dute gaztek beraz xapelketa uh, biskabat utxein? Eh, ez, mena badira, berezko atzu, ez dinera, bere tokian. Uh mhm, -huh. Ados. Ez dira, berezkoak. Ez dira berezkoak, man uste mena ez dira berezkoak, bere murian bai, bena eh, kantsa gainean ez. Eta ziek, eh, afen ziek, federakuntzak gazteak egiten dituen hainean, ez hote ditu ere berezkoak jausten al? Ez, menturaz ez, bon, egia da, deliberatzen du altxatzea, ha, bai, iten aldira, bai, iten aldira, ez, ez, ez dut iten aldira, e... mena, eh, eh egiten aldira, eta hori zen gertatu, eh, azkeneko kiza hori, hortan zen, eh, gehinik. Eh, Guai, iganen dira lagalde, dukazu, amule eta elgar. Ja, dukazu dira, da. Bai, dukazu dira, barkatu, lagalde, elgar, amule eta palomez iganen dira elduen urrian. Eh, lau gehiago berezko. Be, be, eh, Hame, ah, La Lagaldeta dira, Ah, bakkatu, bakkatu. Beste eh, lauak, bakkatu, <laughs> bakkatu. Beste joiten dira munduko xapelketara, eta hori zeu da. Eta ondotik ageriko. Ondotik ageriko. Ados, ados. Eta gero, gero, beti gauza bera da, federazioneatu antolatuko xapelketa, eta hautatuko ditu pilotariak. Hautatuko, ba, guai bezala. Guai bezala, ara. Guai bezala. Ara. Hori, hori, da zeu tamena. Oa ikusi behar dena da, nori zein den berezko. Ara nori zein den berezko, noki iten alduen, ena, ene galdea zen, ara, dukazu eta, eh, zera, ez dukazu bakatu lagalde eta amule e, eh, kontzak igandituen bezala, beste, bi gehiago berezkoetara, bi jausten altu. E, iten aldira. Iten badu poder, egun iten aldu, badu poder hori? Zenako bez. Egten al, egten al, egten al, eh, egten al, egten al, egten al, egten al, zakit al, eta... eta Eta ez dakin hori, ba, mentura ziztu eganen, erreinako. Ba, ez du esteko... eganen, ezten ahaldu? Ezten altzeneko bez. Podere hori batu? Zeneko bez. Ez, galdea da, ez dakit. Eusen isaz, ez badu ditugu nahi eh, agaz ez irariko. Ah, xapelgoan ez, baina gero... Ah, mena, amaturak ere hartzen aldi laliak eta bitan, agazten duzte? Bai, bai, bai, mena, eta xapelgoan ere, guai, proa morriki. Ah, ah, ah. Bo, bai, iduriz proa morriki. Nah, berba berba proa morri, berba, ba, bazekte izanen da. Ah, desagertuko da, iduriz, bat ez baitz konten da orten formulaekin, eh, logikoena da, aldoen orten, ah, ez, eh, ez emaitia. Ez izte beldur, eh, kalapitak sortzea horrekin? Zena hau zuitea. <laughs> Zena hau zuitea, entxatuko ira, entxatuko da. Entxatuko da, be, zerbait marxan ez dela iberda gelno. Eta ataz ere, edo Eduard Eskutari ataz ere, eman zen uh, formula bat, uh, punduekin, eh, ba, uh, selkapenekin, goiti, beiti, zen, uh, sobera marxatu, batzuk sinesten zuten, beste batzuk gutio, Ez dizte hortan? Ez, ez, ez, ez da hortan joiten ala. hori, bagajetan Hori, biziki komplikatia zen hori, biziki komplikatia zen, bazien gero, gero hautan zentzuzten beren pilotariak, Eh? Berrein dut dira, horien bon, telefonak aldei batzu eta ni agazen ezak eta hori eta bola, eta bon, etzen, etzen, etzen, etzen itena, hori etzen, etzen hori badakit, izan zela lan ondu bat eginik, hori genien, hori badakit, bena, bon, etzen, etzen edo itena, hori Beste errangura, uh, oai burura, Eduard, da, bagaz horiek xapeketako parekin inen da? bai, bai, alainan. Eta ah, ba, ba, badaki, ez da, badaki, ba, badaki ez gango zu, gango zu, uh, amaturak batasunenako hori dira, eta berezkoak federazioenak hautatuko ditu. Bai. Ba, ba, badaki, aizan egira eskolazien horretan Eta? Ba, bada errepostu bat, egun ez dute emanen errepostia, egun ez dute emanen errepostia. Zenta, Hiruaren aldiko, zelaguren aldiko, dut? Zerkapena e, e, egin zen, nola egin e, pareak, nola egin pareak, bon, eman, ezakit, gileko horrena, entzineko ah, ez, pareak iteko, bakasak jokatuko tuztenak? Izanen da, federazioniak hautatuko ditu pareak, berriz errepikatzen dut. Eta beti izan da subjektibo... Ah, badakigu, hori badakigu. Hori, hori, aipatia dugu eta aipatia, batakigu, badugu egantzuna. Ena, egun ez zutekanen. egun ez zute <laughs> Atxe manduzi, formula magikoa. Ai, badugu. Bon, e, eh, hain bat obe, eh? hain bali ma hain bat obe. Badakigu. Bali ma duzi, hain bat obe. Bohurian eh, proposatzen dauzut, uzut, berri zitia, eta... Alainan, alainan. Eta emaitia, egi aski, nola izanen den xapelketa, zen eta horreiko ustez, urrian abiatuko da, beraz xapelketa. Hala. Urrian abiatuko da, abiatuko da. Berezkoen franteko ah, ah, xapelketa. Ez, ez dut, berezkoen Xapelketa abiatuko da amatorena eskolegiko ligan. Ados. Onotik, posina behan berezkoa. Ados, denak segi alaziko utuzi. Hara. Ainiz, emeki, emeki, ainiz kompritzen, eh? Hara, eh? eta mementu atez, beharko ute eh, berezko eta amatorek elgar eh, kontra izan, eta hua berda segidan egin, hara. Karkulak inak dira, inak izanen dira, lanian nahi dira zonbait, hara. Egitara guan, lanian hasia dira, hara. Bon. Genera, berriz egiten dut, eskualeriko ligak ere behar du onartu. Onartu, ba, mementuz, eta pitxikina, eh? Ez da, fitxik, fitxik, fitxik. Gogo eta bat da mementu. Ara, ara. Iduriz aski entzinatua federakuntza eh? Zenta, janik, eh, ondoko Xapelgoa janik plantan ah, duzue, ara, eh, eh. aski entzinatua da gura afera. Beste zerbait edoak eskutagi, eskupilota? Eh, esku pilota? Eskupiduta, eskupiduta, kantolatzen ditu zumeite liaketa eskunta esker, da eh, partari beste eta batzutan, eh, ara, e, pilota guziak, e, eh, naski, tzunien hemen gitzunua gomitatu zinuztelaik eta... Ja, matitxeta... Matitxeta... Matitxeta... Matitxeta eiten duzte, eh, emaiten dute diru posibinat anitz eh, lehiaketetan, bon, hara, e, eh, hara, beren lehiaketak antolatzen dituzte, naski ilu, duen bai da. E, Ortsiralean, bai? Ortsiralean, bon, hara, eskupilotak bere lana egiten du, gero, badu, beste lan bat ere emaiten duena du uh, gazte baso maiten formatzia, pampila mhm. duxekin, bai. berizeki, ez dakit zertan diren, ez dut gehiago galdeik egiten ez eh, erantzunik, ez dakit zertan diren, hasia zen. Ari omen dira. Bon, ara, bon, e, badakizu, eh, ara, beraz, aleiken nik iruitzen zate ene ikus moldea da. Beharitazke, fite, hartu, E, eta eskupilota pilotak hartu, e, federazioniak ez du demoraik, ez du demoraik orta aduratzeko, mena eskupilota pilota lan hortan, menturaz, uh, e, mintzatean iz, alen dugu ekin ez dutu zegorik mintzatean iz bulta eta uh, menturaz behar hartu hamar bat gazte, hamar bat gazte, hoberenak bizan da, eta prestatu, ez trebatu, eh? prestatu, formakuntza bat egin. Ekan Difenta da. Errenai baita? Uh, baita, uh, gauza erretxa da, trebertzia emaitea pilota, lau pilotariak, eta are, jozazi hortan, eta ni pundiak ondatuko teat. Hori gauza erretxa da. Hori, ez da, ez trebatzia, ez... ez trebatzia da. Ez, ez da, antrenamendu mm, bota. Ba, antrenamendu bat, bai, ba, bai, bai. bai. Aha, zen eta lau guberenak hartzen matuzu, uh, eh, batasun guzitek hautatzen dituzu baino handik, beste handik, eh, bai, bai, bere bai. matosunean ez dira gauza berian antrenatzen ala. Mm -hmm. Bon. Ez da hori, ez da ah, ah, ikus mundia ez da hori. Eman den zut, eh, etxen probat, dila ilaite, ilaiteat, izan iz, uh, gazten ikusten, arnaitzeko eskoldean, ez dut uh, ioldin eta gazte bat zuri soin dut, soin eta ohartu niz, bazera pare bat, bon, beste zerbait banoi hau zutena eh, aiziren txapelgo eta erenako ardura du mati, hori behartu zi, beste gisat muntatu. beste gixat antrenatu. Eta esplikatu nako nola imertzen. Iduriz, nola? Ez, lehenik, aizineko atar, aizan haikin horren erdi bat, egan hori imeok, eta geldi haikin. Hori imeok, pilota horrekin hori imeok, gauz hori imeok, hori iztuk imeok, gibilekoak hake beste horren erdi bat. eta individuala. Individuala. Bakarka. Eta gio, Agarazi partida batean. Eta erran izazi ikasi usina. Utzitut, ah, nek ilaitate murien joan iz, harritu niz. Harritu niz. Ez dakit pare horrek zerinen duen, mena, horako gazteak, aspaldian izitut ikusi, modle horretan ariz. Mm -hmm. Eta, iruitzen zade, hau zauri bera berden egin, lehenik hartu, bago demora hartuz, hilaite pareatez, bi eta gero ezagi, aitzin partira gisa. Eta aitzin partira gisa, agazi... Nahi du uh, eh, bat azunetik, kampo. Kampo, kampo, Eta agazi, aitzin partira gisa, behinan, lehentasuna, eman emanez, xapliketan, heldu direnak, gora, eh, gorena heldu direnak. Eta nahi dut, xapelgoak, xapelunak, eskualekiko xapelunak, hori egema lehentasuna. lehen tasuna. Ba, eh, joan denuztian, ba, ba joan ikusi ditut aitzin partida batzu, bon, eh, ez zuten partida guti jazten zuten, eta aizirean aitzin partida, partida gisa. Badaki guntza, Eduard, ba- artetan eta sustut gazte horietan, ez direna beti eh, pilotari oberenak heltzen finaletara, sustut bali madiria pariak eh, ez direnak korekateak. Adoz naiz, naiz horrekin. Beha zeiten duzu pilotari horrekin. Adoz naiz, doa, mira, eh, oartzen magira hoberena dela, bon, hua gazten aldugu, Ua, amak horietan sartu eta... Antolatu dugu, eh, federazioniak antolatu du lehiaketa bat gaztekin. Aitzin partida gisa, berezkoekin. Bon. Posinat urtsina izan da. Akibiki egiten du, posinat urtsina izan da. Mena hartu gira, badirela gazte batzu. Uh, gaitzeko ahalikoak. Berriz diteko eskupilotara, eh, beraz presiste uh, federakuntza pres frantzeko federakuntza presda eskupilotari formakuntza ustia, gazten formakuntza ustia, Na, koma, komenzione bat bada, naski, ba, da nori. Bai, bai, bada, eh, bada, da. Eta, uh, atik, uh, ez du parte hartzen hor ziengo eh, berezkoen? Bai, bai. Ah, parte hartzen du. Bai, bai, bai, bai, ah, bai, bai, da, uh, eh, ligia da, hori edako elito pro badu bere tokia, eta heldu da, aldi guziz, uh, jametiz eskura handa, uh, beraz, uh, bilkura guzitan. Mhm, ados. Eta bere hitzak zen du, bere, ara, diela urte bat gutxi gora bera, biziki modan zen eh, liga profesionala, baiz ez apuntan eta bai uh, pilotan, proiektu, proiektu bat, bat bi proiektu bat ziren bi modalitaten dako, zertan da hori? Eh, beti, bere buria segitzen du, ara, bere buria segitzen du, eta, bon, ez da, da, profesionalak hemen, ez da erretx, ez da erretx, ara, beraz, ez da, ono, arraspundenezak egia da, mena, bon, ara, ez da erretx ere, ara dute. Eh, ez da, ez da, ez da ikusten, mementuan, eh, olakorik eh, jaliko den. Uh, Aniz diru erdarteko. Sos historio bada? <laughs> Bizan da, ez da diru ikemen. Eta, ikusten dela <laughs> hemen jubilario bat dut, ikusten dela baiunak, uh, bon, diru guti ukanen duela, uh, bon, uh, zer baita du, eh? Zer den guti, <laughs> eh? Hribien Na, ez dut uste pilotainako, bon, ara, ez da, ikusten da, federazionian, mesala, ez da, ez sponsorik. Eskaz da, bai. eh, bon, e, bon, ez dute berriz hartuko, mena, bon, e, naiz bilkura nausi izan den, e, asamle general izan den, somitek erran dute, bon, gezurra zela, dirua eskaz zela federazionien, mena, frogak hor dira, eman, kondiak eman izan dira, eta, bon, zen ziloat ederra bazen utzia, bon, estalia da, estalia da zilo hori, ena zinturatik gatoz, Mm Zintura tinkatu behar izan da? Azken minutak dugu eh, pilotaz eh, eduak eta doidoian enuke bihitz eh, munduko xapelketaz, Mexikon aldo urtean selekzioniak guai aldo dira? Ina dira, naski. Ina dira? Ina, ina dira. denetan? Denetan ina dira, eta heldu nortze unian badugu bilkura bat uh, komitea direktora federazio orian zabalduko dira, mena, bon, egina trebaketetan hasia dira, eta egina dira, bai, egina bon. dira. beaz. Ba, agian ba, eta agian, agian ukan den sariak, hori dut espero. Eh? Hori dut espero, bo, ba, badakigu eh, somet, azteko sometetan ez dutela itxuraik, eh? Ara, gomazko pilotarekin eman dezona jantinakak nausi dira. Bai, bai, bai. Hori badakigu, mena, bo, ba, sarian... Eh, ez da itxuraik, itxuraik. Eskuska beti hor da, eh? bo, ba, ezker paretian ez dut uste xantza hondi badugun, mena, bo, joanen gira trinketean esperantza dugu aspaldiko demora hontan ez gira xapeldun, bandu zumeit eta zumeit urte, eh? agian esperantza dugu, hoi bat urte ganezake, ez dakit? Bai, oita magere. <laughs> Oita magere eman dezau, eh, esperantza dugu aurten, uh, eta ikusten dugu lakalde bezala, bon, eh, hemen, hoberenekin nahi da, eta esperantza dugu, han, ukanen duela osagagia, goratasun hartan, beraz, hori ere konda izanen da. Ba, ba, ba. ba bai. eta eukanen duela, eta horrek eta beste lagundunek, ukan dutela esantza, beraz, sari itzen ekartzeko, eh, gazten mailean ekarri duten bezala. Ara, mintzen, giteizki ono, banituzki galdera handan atiteko, edo? Segi <laughs> Baina, ez, ez, ez, ez, Hor michel eh, aida, entzunez, eh, azkarki, baina, rubi aipatu baituko, aipatu behar dugu, ez baita bakrik pilota, eta aste buruntan, badu itzordu importante bat, are, pausaino bat egiten dugu, eta minuta baten buruan zuzbida joa iten gira, baliatuko dut jokoa abiatzeko, beraz badakizu azparneko lehiak eta hasten dela, beraz plazala soan uh, eh, igandeuntan, final erdi bakarra eta finala izanen da aste haste artean, beraz ene galdera hau da eta beraz aski duzu tele, telefonatzea 0 bos bos behatzi bos behatzi bitamak 0 bat, beraz azparneko lehiak eta plazala soan uh, eh, igandean jokatuko da, haste artean izanen da pilotari profesional bat, erraiten dut profesional bat, eh? ezkerpaiteko norda pilotari hori izanen dena azparnen una beraz uh, eh, edoak balkit balkizura baiz be. Eh. ez duzu da ea den hori beraz uh, telefonatzen alduzu nahi bat parte hartu pausaino bat eta ondotik uh, rugbia aipatzen dugu Ekainaren ogoita batean, mendia, kirola eta musikaren besta. Animazioak egun osoan, kirolariak sustengatzeko. Ezpeletako txarangak, mendi laituko du. Agatxaldean, haupentzat, jafting iniziazioa eta tiroliena izanen da. Bostetan atahin, bota luzele jakataren finala laurdenak. Ondotik, apero, talo, afari eta konzertu. Nat eta Watson Josh Ripley Buz afaria batzeko, deitu itxasuko gau eskolarat. Eta sutik diren entzat, aftera goxokin, garrasika gazteizeko taldearekin. Sajera ugirik eta sustut ongi entrenatu fisikoa izanen baita. Bosturte iragandira, zerfite doan denbora, dotzen abatkide hasi, gaur irure unez gora, jendearen interesa, piztu duenaren foga, bainan bidea luze da, ta indaga beharko da, Labialdi klimatikotik, hisi ekologikora, justizi sozialik gabe, ere ez goaz ora. Urbildu mugimendura, urbildu gure ondora, erronkak eraman gaitzan, bos gehiotik ordabora. Ekainaren hogoi, hogoita batta eta hogoita bian, biziren bos garen urte betetzea. Zatozte denak! Seetasun guziak bizimugi.eu Hara, entzina segituko dugu Jokozkan posa joan, eta baginuen baditugu, sartzeak irabazteko azparneko pilota partidaren dako, eta funtsian badugu norbait telefonaren beste puntan. Eh, txaldeon? Txaldeon, bai? Nor zira eta nondik deitzen duzu? Zampi, egustaitzetik. Eh? Ea, badakizuia nor den, eh, iko dena? Merino du. Merino Bigarrena eta bai. susan zira, Jean-Pierre, Merino bigarrena, bere izen txipia? Eh, Eh, David. David, eh, muntxa, denak badazkizu, eh, Jean-Pierre? Eh, apopre, apopre. Eh? Are, ebe, guri ratian ezan intuzu bitxartel zure izenean ikusteko partida hori, ados? Ados, muntxa da, mil esker. Are, Jean-Pierre hortan uzten dugu eta bentzuleak baliatuko dugu biherren galdera baten egiteko, beraz eh, igandean, astapenean etxemendi eta maitiak jokata, jokatu behar zuten, amuleta lukuren eh, kontra, azkenean etxemendi maitia kolpatuak dira, noh hariko dira beren partez, are pilotari baten izenarekin aski izanen dut, eta guazen orain, beraz uh, aipatzera, ostion pilota aipatu dugu lehen partean eduak skutagirekin, guai, rugbia, baina eduak badakizuzuk ere, badakit rugbizalea zirela, eta badakit ere parte hartuko zura ba, bigarren eh, parte muntan. Hoi behar dira, senpere ez mintzatu, senpereko spuk taldeaz, eh, oiek bidean diren euskal talde bakarra baita senpere, promozio honor mailako finala igandean, tartazen gabarren kontra, Espan izok uh, eh, Jean-Michel Olivan hori da? Ai, ai, ai, eh, justu zo, justu Edo egin du uh, finala. Iru hontan. Lehenik, hori bat, txemperen dako, lako final bat jokatzia? Ba, da, eta hore handia da, egueteko eh, aspaldi uh, eh, segatzen ginen horako, horako eta mm, urte bukatzeat, eta guk inizatutu bietan janik eta uh, xapela irazidu. Aspaldi? Bai, aspaldi da, eh, eta Mila eta behatziun eta la eh, latzen lauean. Ah, eta, mar urte eh? Uh, ba, mm, gero irazeginen behit sortzi urtein buruan. Ba, zu ezinen hor, uh, Jean-Michel? Bai, bietan, bietan ezen itzen, Bietan aizinen? Bai, bai, bai. Bi, uh, afen, ne, ne urtetan txartu da, eta kontenitzen, suerte izan nuen, eta biak iraztia, eta guai iruagena agian, eta mutikoak ikerri gaur. Ara, nola diren gauza, <laughs> iruagenean, semea duzu, Alexandre, beraz kapitaina? Bai, esenperen uh, hartzen da, eta kapitainkoan, eta... Uh, iruaren lehuan hartzen da. Zer horretzapen duzu zuk zure finalaz? Zure xap, e, eh, xapeldun izan zizinezten, ordean? Bai, bietan chapeldun izan gira. Zer horitzapen duzu? Bo, uh, eta xapeldun zaila, bai gozu, uh, e, mementoak fite pasatzen nire, me, mementoak goxo pasatzen dutzu, eta gero horitzen naiz, horitzen ondia bai izatutu, guk eta erri usia jausten da errirat, bazko senpere ondia da, uh, agunt zabala. zabala da, bai. batu kartiera initz, eta uh, jendea, bai gozu, multsu ez da bizi jendea, uh, eta mm, olako, olako momentotan, senpeko bestetan bezala, uh, biltzen da jende hainit, eta guen, guen errezibitzeko uh, erri, erri genesko, etxe genesko netaik jendea gintzen guen, eta errezibitzeko. Jamisel, egia da, um, erredola edo bukli hori irazten dela, ez dela sekulan anzten, gero betiko markate dela? Betiko, betiko. Eh, hoi da horitzamen handi bat eta gero mm, bizi usia eh, atxikitzu zu zue, zue bihotzean eh, atxikitzu zu horako momentu bat. Hmm. Bo, senpere, uh, berriz, hori tamar berantago, berriz hor dira. Ah, hor dian ze mailetan zen? Ber, Uh, lehen zerian zen. Lehen zerian zen. Hor promozio honerian dira. Sasoin ah. uh, astapenan, amenstenan zen horako zeitekin? Eso eraik ez, eta eh, ganden urtean izan gintin, eta gelditze batzuek, bon, adinea eta asko jokolari, eta initz gelditu zien, eta obiatu ginen, eh, ez da ginen lola partituko ginen, eh, lemesiko, lemesiko, lemesiko ileitetan, eta partitu ginelaik argunt, ba, dorpia zen, hainiz gazte eta argunt aurrak zien, Eh, nik aurrak pentsatzen du, bezko nire hain baita. Ba, ba, ba. Da hain aurrak ziren, eh, emezortzi, emeetzi, eh, hoi urte, eta zaharenak hain asik hoi urte, eta dorpezen lemisko hilaitiak, eta gero, bon, hasi ziren, eta lo, lo, lotu die, hain eta dorpia izin zela, eta lotu die ben gagaioari, eta gero, mm, sasoinen erditsutan, izan dute, suerte buskat, eta orduan eh, konfientzia hartu Ben, eh, ben ez eta ordu, ordutik gero, uh, ez dakit, bi, bi partio galdutu zuzte bakarrik usteut, eta gero nahi dukete egan, eta e, eh, trebehatzaileak hainitziten duela, eta trebehatzailea oai, dela bi urte arteo hartzen zen hori horbian, horiekin, eta David, ah, David, David da. Gazte bat, ah, David ah, Gaie. David Gaie. Zautzen eta, David Gaie. Bai, David Gaie pentsatzot zautzuzula, errian gu hainitz uh, okupatzen zen bestaz eta hainitz gauzetaz eta ah, arrek hartu zuen bai dela urteat erdi uh, ekipa eta uh, muntatu du uh, ekipa bat uh, launtasunian nahizuen eta ekipa montatu launtasunean eta elgar, eh, elgar magizu eh, launduz eta hortan atetu da, hortan eh, pentsatzut horrek iten duela initz senpereko indaga uh, iziari laguna die egaren artian. Bai, Azteko kausitu duz, eta iduriz uh, erten demezela maionezak hartu du eta, bai, bai. eta, eta talde, talde gotiok bat montatu du Gabarre, igandian, zer, zer dakizu gabarre taliaz? Guk gauza guti, uh, eh, landesera die, menen ez dieta guen komitian hartzen, eta kot darjan hartzen die, eta ez dakidu gauza hondik, bak egu eta han uh, eta urruno dela handiela, eta izatutu, guai dela behar ba sei zazpi urte, izan, aizengia egin kontra, irua iruaren uh, eh, divizionean, eta orduan aizan laik uh, eh, horretzen aiz, ekipa ona zutela, baina geostik uh, eh, kambiatu tie, eta hoi notaki, ba, ba. zu jagitea lola dien. Ba. Azteko, uh, gabak ez duzu zautzen menturaz, baina senpere omtsa zautzen duzu, senpere non ditu bere indarrak eta bere auleziak? Senperek bere indarra te gaztetasuna, asiltasuna, ez du, eta ez gizon eh, haundi uh, haundik, ez du gizon pisuik, baina uh, naikeria haundia daute, haundia haundia. Eta hori dute ben, eh, ben uh, uh, azkartasuna. Eta haulezia? Haulezia behar ba, haulezia gaztetasuna, bai oso uh, asko partido dorpetan uh, esperientzia eskasa esperientzia eskasa eta hola uh, batzuetan uh, ez ungi kalkulatu ga, asko asko joko mal moldeko hmm, ikasten den gauza da hori bai bai, bai denboraekin denboraekin adinekin bai. Eh, Senpertarrek sustengoa izanen dute, zenta, ah, bon, bakit finalerdik, eh, finalerdiko autobus bat edo biga joan zirela, hor eh, izain da mugimendu, Igandian? dian? Bai, normalez eta iru autobus inberratie, behar balau, eta gero ez da urgun, tartazen argia, ez da ugun, hainit joan da, eta ototan. Zoman jende? Pentsatzen dugu senperetik eta milako bat joa indela, nik pentsatze dute gero ez dakitian izenien menen agian milako bat muntatuko da. Eh, zu, zu jokalari izana, bakizu horrek eh, balio dila, han berean igandian eh, badela ikustengoa konda da. Bai, bai, konda, uh, eh, azteko lako gazteri tropa baten eh, jendia gibelian ikustia eh, gauza handia da, eta agian senpertak guziak moituko die, eta uh, jendia ez baute sobrai maite ere, uh, jendako agian jendia bilduko da. Eta sekuren azte manima da, besta senperen? Bai, bai, bai, oi, eh, baki guiten, oi, eh, oi, betitik bakio guiten, oi, oi, eh, eta guen, guen da, hori, besta, eta agian, oi, pres, pre, prestatua du, tratorare, jausteko egirat, eta gauza iniz prestatua du. Aste honetan, izan gira, eh, senpereko trebaketan, aste azkenan, zuzen izaiteko, eta egia da, tratorare prestatua dutela enkasean ere, eh? Bai, bai, bai senpereko ekipa edo, senpereko kluba aipa dezagun pixkat, hor, e, lehen ekipa horretan nondik heldu dira jokalariak, senpertara dira? Uh, eh, Errentetot, garbiki eh, denak senpertara die, uh, salbu e- heldu uh, die iru zuaidetik, Bai, gu, guetako zuaide eta... Semperiko hau eh, da? da, eta semperi bezala da guetako zuaide. Akontentzen ah, dira zuaide. <laughs> Ez dut, eta gazkik egan nahi, eh. eh eta, iru badie zuaidetik edu dina. Eh, bia bi zuaidak, eta gero lusoko gazteat zuaiden bizi dena. Txomin. Eta gero badugu, behitze guziak semperen bizi eta denak senpertak adie, baino aldu da eta Siberotik uh, eh, Tauai da bizi eh, Gilen eh, Gilen bidak Bakarra da kanpokoa Ta urare Semperen da bizi Hori ere Ara Hago izaiteko Agazuen bada Bai, bai, hortako. Eta mm, nahi nuke egan uh, gauza bat, uh, hor bai, gehienskoenak eta mm, gazte ekipetan, uh, oik asiatie erbian apapres zazpi, sei, zazpi, sortzi urtetan asiatie, eta geostik beti eh, beti zenperen izan die eh, elkarrekin rubien. Eta egun, eh, goi, oita bost urtetan dira? Bai, bai, ba, ba, eta bai, era, eta oita sortzi urtetu, eta badu gero, Mikel zaharren adugu, oita, oita mabi, oita mairu urtetu, eta gero beste usiak, oita, mala, oita lau urtez azpikoatie. Mikel? Mikel Gerenden. Pilotaria. Pilotaria. Hortako eh, eh, eh, e, pentsatzen dut zautzen zula, edo? Bai, bai, zautu dut, eta gogoan dut, uh, hamala urtetan, uh, eskualerik oligak horatu zien uh, pilotari gai gisa, eta uh, gerozin aski nafako nahi zan den, ero bai gogin, ero gara zin? Semperen hasi zen, uh, bai dela ez tekit eta zeadin txutan hasi zen semperen rubian, uh, pilotaikin, eh, biak iten zituen, eta gero, uh, gero semperen uh, biaren izan ginen, eta mm, gero uh, angeluk galdu intzin, angelu gogorasua ahzen zen orduan mementuetan eta galdu intzin, bai, pilota eta jokolari eta ona baitzen eta angelu ahzen zen eh, izan da bi urtez eta gero hortik partipa joan zen eta Nafarroat, nafarroanea aizan zen bi urte eta naizin gero be, be bai eta be joko denbora senperen aizin finitu mm. eta hortako bai, esenperen da, eta denek segitzeute, eta denek maitatzeute, uh, eh, bakarra du, eta pitipitia eta adinge iso baduena, eta bai, uh, eh, jendiek eta gazteek eh, horren uh, beharra badute. Nola diren gauza, pilotariak, uh, pilotariak ah. diren baina gaztetan Mikel Gerendian sporetutzen pilotan eta, ah. eta David Gaie sporetutzen rugbian. Bai, bai, ba, bai. biak elgiarekin ziren. Fite inen dugu, zenta ez dugu uh, denbora anitz, eta baditut gauza anitz zurekin aipatzeko, Jean-Michel, eh, nahi nuen eh, eskolaz bit, zomat licentziatu bada, martxan da? Bai, uh, guk uh, senperen batu eta laututuen tamar bat uh, auk. Untsala? Mementuan. Ah. Biziki untsala? Ba, biziki untsala. Uh, ni okupatu niz, ama bi urtez, ni, eta finitu ni laik eta ne joko partiak. Uh, amabi urtez okupatu niz, eh, ne emaztiekin, eta gero utzinin eh, ne, ne laun eh, eta guai badu hainitza hor batu. Eta gero, eh, gaztetan, kadetetetik goiti, kadeta junior, nik uste, hori inaduzu elkartze bat, uh, antant delako bat, eh, norekin? Bai, gu uh, donianekin hartzen gira eta xara eta azkaine gauza bera da, uh, joiten gira denak donianeat, eta donianen uh, trabatzen duzte, eta obliatuati donianen lehen mailean hartzen maitie, eta obliatuati izaiti ekipak, bai. ekipak izaiteko, obliatuati han hartzializan Hmm, eta senperen dako obligatua da ere horako paisai, pasaia bat ukaitea? Ba, gutio aski, ba. Uh, ez dugu aski, uh, ez dugu aski gazte eh, ekipak mutatzeko, eta gero hainiz gostatzen dare, uh, ba, eta ez dugu uh, hartzen uh, zuen, dirua askar zela, uh, gu zelako egitane dirua beti eskaz da. Eta ondotik heldu dira berri, senior ekipetara gazte horiek? Bai, uh, normalez, uh, e, bagezu giro ona, ona dugu, eta uh, e, hartzen zinuen uh, besta maite dugula, eta egisatia berriz biltzeat uh, mm. egirat, pask, bas, ba, baina uh, maite baitute ben egia bat, batetik, eta gero ikustu dute lola uh, segiru hauten Salbu Charles Olivon, hui da baionat? Ba, Charles Olivon izan da baionat, baina, bon, urare ez dut eta esperantza dute egun batez berriz sepere egin dela. Eta ez da bakera, Jean-Michel, izan dira ribilari eh, handiak senperetik ateraiak? Ba, izan die eta uh, Daniel Larretxea, izan die uh, Vicente uh, Faguaga, izan die uh, Bidegen, izan die um, Pierri, izan die oidenak eta Bayonana izan atzie. Borteir bat? Ta gero, oi behin lehen xo izan zen uh, Jean-Leon Borteir uh, miarritzen izana. Bankokin eta eta ustean uh, uh, xalatu dut ere, Simon Luku? Oai, mementoan, oai, uh, ba, ba, hastean elunitzen, bai, uh, bon, Edoare Gando Charle bai honan dela eta simo luku hartzen da eta mondo marzalen eta behan aia miagitzen hartzen zaio uh, maksim luku Hara, denen dako bada, denen dako, e, erteko, ala ere, e, talde eta errikipia izanagatik, e, jali dituela, jokalariak, e, senpere, beraz e, balio du, gore ipatzia. Hara, Charles, ipatuko dugu, fite-fitea, azken minutetan, e, Charles, Bayonan, honan, astrelenean berriz Uh, bon, <laughs> zeigan, sarrek egin du uh, eh, saso infinitze bat ikara agia bai honan, eh, azkenean uh, bere postu irazi du, iruaren lego hortan, eta zu aita gisa, Zaila da, oita bat edo ez dakit eh, zea dinduan, oita bat, oita bi urte, Charlek? Oita bat. Oita bat urte, urteko gazte baten dako, profesional eh, mundu hori, zaila da? Ba, efrango zaila da, behar di eta ainiz gauza, behar duzu, behar duzu, ba, gauza pa, pasatu, bazterian, eh, zuzu eta uh, behar duzu kasuin, zue bizimoldiari. Uh, menan uh, eh, konten da, eta luke bet, tokia utziko ni hori. Uh, zuretako ere ore bat, egia da, jauzi bat induela, Charlek eh, joan den txasuin, ba, kolpatua, kolpatua egon zen, eta berritintzen aiko jauzi bat indu. Bai, kolpatua izan da, bon, ebe espaldatik, baina bon, ongi iman da eta nahi nuen erran, uh, Charles, betitik, uh, inberian aizena da horribian ez da egun batez gogora eta bestian behera eta ez da egun da inotiko laizan uh, eh, da ungi zautzaut eta betitik be, be ginento ez du eta egun batez ora, a, limareko eta erregula gara e, eh, ba, eta betitik ungi eh, eta uh, xantza eman diote eta bagizu xantza xarri ematen duzulaik hartuko du hor eh? hartu du untxa hartu du uh, untxa sasoen bukaeran edo bai, presaski, bueno, ikusten dira, bai honan, bizpalau gazte, hemengoak, eh, bai, espor bai, bai. mailekoan, ah, eta ah, berba ah. erba bai. gaztigo hasia zira bai honan, eduriz eh, segitu naute lan hori, ez da laik etrabagarri, eh, zien bezalako bat asumentzat, belako gazte batzu hobenak eh, horai donditen, eta bon, ba, ziek behar, eta horik ere behar, eta... Bai, uh, aski hona dielaik uh, eh, joan behote gaztiak ez dute demora galduko dute eta eh, taldeetan galduko dute demora baina uh, aski gauza bat jo da behar ditzike asko, asko gaztegi joa iten die behen entzu eta gero ez dute erutsitzen eta hortan da galtzea Ez dutela irri usutzen, ez dute batzuetan ez ziberritz etortzen. Ez dute horre hori eta ahalke, ero ez da lola erran, seur ahalkeare bada, eta hortan ez ziberritz egiten. Hmm. Erre usutzen zuzulaik, behute, joan, erre usutzen Hara, eh, bakatu entzuleak, gira mementu interesgarria dela, baina, bon, emeki emeki, ari gira finitzen eta finituko dugu. Azteko uh, eh, eskermila, beraz, Jean-Michel eh, Olivon, unaino ginik, biztan dena, santza oberena igandian esenperen eh, positu bere iraztea eta erredola ekartzea senpereri, senperat hainbat obe, best, besta inen duzie. <laughs> Izi den da, iruarena. Eta eduar, ebe, eduar bak izu urbiletik segituko zitu gula, zenta gauk errantuzunak uh, eh, interesgak dira ere, eta segituko dugu ze segertatzen eh, den federakuntzan. Esker mila bier eta laster arte hortan bururatzen da, gure gaurko jokoz kanpo saioa. Iukasko. Iukasko. Ekainaren ogoita batean, mendia, kirola eta musikaren besta. Animazioak egun osoan, kirolariak sustengatzeko. Ezpeletako txarangak mendibazkaria laituko du. Agatxaldean, haupentzat, jafting iniziazioa eta tiroliena izanen da. Bostetan atahin, bota luzele jakataren finala laurdenak. Ondotik, apero, talo, afari eta konzertu. Nate eta Watson. Jo Sherry Play. Buzbu. Buzbu afaria batzeko, deitu itxasuko gau eskolara. Eta sutik diren entzat, aftora goxokin, garrasika gazteizeko taldearekin. Sajera ugirik eta sustut ongi entrenatu fisikoa izanen baita. Bosturte iragandik. Bosturte iragandira, zerfite doan denbora, dotzena bat hasi, gaur irure unez gora, jendearen interesa, piztu duenaren foga, bainan bidea luze da, ta indaga beharko da. Labialdi klimatikotik, krisi ekologikora, justizi sozialik gabe, ere ez goaz neora. Urbildu mugimendura, urbildu gure